Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 1867. Otto von Bismarck, kancelar Pruske, postao je gospodar politike kontinentalne Europe. Prvo je 1863. na 64. zajedno sa Habsburgskom monarhijom u ratu protiv Danske osigurao da Pruskoj pripadne Šlezvig, a Habsburgskoj monarhiji holstein Onda su 1866. pruske trupe ušle u holstein i Habsburgska monarhija zajedno s njemačkim državama Saskom, Hesse-Kesselom i Hanoverom objavila rat Pruskoj. Moćna pruska vojska pod vodstvom Helmuta von Moltkea odnijela je 3. srpnja 1866. kod Sadove, Königsgraca ili Kraljičinog Zdenca odlučnu pobjedu nad Habsburgskom vojskom. U kolovozu 1866. mirom u Pragu Habsburgska monarhija, nekada ključni čimbenik u njemačkoj politici, prepustila je Schleswig-Holstein Pruskoj, a i morala je dopustiti da bivše njezine saveznice Hanover i Hesse-Kessel uz Frankfurt i Nassau budu anektirani od Pruske. U svom tom triumfu Bismarck je postigao i da se Francuska, kojom je vladao car Napoleon III i koja je slovila za najmoćniju silu kontinentalne Europe, ne uplete u sve te ratove. Doduše, Napoleon III. smatrao je da je Francuska oštećena jer nije dobila kompenzaciju za pruske pobjede. U proljeće 1867. Napoleon III. je na svojoj koži okusio ono što su već osjetili danski kralj Kristijan i hazbuški car i kralj Franjo Josip. Christopher Clark u knjizi Željezna kraljevina, uspon i pad Pruske piše. Nakon što je potajno ohrabrio Napoleona III. da zadovolji svoje očekivanja kroz aneksiju Luksemburga, Bismarck je prvo vijesti o carevim namjerama odao njemačkim novinama, znajući da će to dovesti do vala nacionalističkog bijesa, a onda je javno zauzeo pozu njemačkog državnika vezanog čašću i uvjerenjem da mora izvršavati volju svog naroda. Kriza je razriješena međunarodnom konferencijom koja je jamčila status Luksemburga kao nezavisne kneževine. Ta je kriza mogla dovesti do rata, ali nije. Za taj rat Bismarck još nije bio spreman. Te 1867. morao je napraviti ključni korak u učvršćivanju pruskog gospodstva nad njemačkim zemljama. Godine 1417. Friedrich Hohenzollern, vladar malenog ali bogatog teritorija oko grada Nürnberga, Kupio je za 400 tisuća ugarskih zlatnih guldera Brandenburg. To je bio neprivlačan dio Europe. Nije bilo plodnog tla, puteva, prirodnih granica, plovnih rijeka. Ali Brandenburg je imao jednu vrijednost. Njegov vladar je bio jedan od sedam elektora koji su birali cara Svetog Rimskog carstva. Godine 1867. daleki nasljednik tih Hohenzollerna, pruski kralj Wilhelm I, bio je gospodar velikog dijela njemačkih zemalja nekad neugledna Pruska, sada je bila u prigodi zavladati svim njemačkim zemljama. Da bi to učinila, morala je napraviti dvije stvari. Prvo, urediti sve one njemačke zemlje kojima je zavladala u nizu ratova, i drugo, s tako uređenim posjedima krenuti u rat protiv Francuske, kako bi se osiguralo ujedinjenje svih njemačkih zemalja pod pruskom krunom. Provođenju tih stvari u djelo poduhvatio se, a tko drugi nego željezni pruski kancelar Otto von Bismarck. Christopher Clark piše. Čvrsti blok pruskog teritorija prostirao se između Francuske i Belgije na zapadu do ravnica Ruske Litve na istoku. Pruska je obuhvaćala preko četiri petine stanovništva nove Sjeverno-Njemačke konfederacije, saveznog tijela koje se sastojalo od 23 sjeverne države i imalo središte u Berlinu. Južne države, Hesse Darmstadt, Baden, Wittenberg i Bavarska izbjegle su aneksiju, ali su bile natjerane potpisati savezništvo koje ih je stavilo unutar pruske sfere utjecaja. Godine 1867. stvorena je Sjeverno-Njemačka konfederacija. Ona je nalikovala na Njemačku konfederaciju, koja je bila tvorevina nastala na Bečkom kongresu. Njemački konfederalni sporazum potpisan je 5. lipnja 1815. i bio je to triumf Habsburga nad Pruskom. Nova konfederacija bila je labava tvorevina koja se sastojala prvo od 38, a onda od 39 država. Imala je samo jedno tijelo, Saveznu skupštinu koja se sastajala u Frankfurtu i bila sastavljena od diplomatskih predstavnika država članica. Sjeverno-Njemačka konfederacija pak kao prava Bizmarkova tvorevina bila je sve samo ne labavi savez. Christopher Clark piše. Pruska imala ekskluzivnu kontrolu nad vojnim i vanjskim poslovima. U tom smislu Sjeverno-Njemačka konfederacija bila je, kao što je to kralj Wilhelm rekao, produžena ruka Pruske. Sjeverno-Njemačka konfederacija imala je parlament koji je biralo muško punoljetno stanovništvo u državama članicama. Izborni zakon za taj parlament nastao je na temelju nacrta izbornog zakona koji su smislili revolucionari iz 1848. Ali utjecaj tog parlamenta uredio je Bismarck. To neće biti ono tijelo o kojem su sanjali njemački revolucionari. Josef Steinberg u knjizi Bismarck život piše. Sjeverno-Njemačka konfederacija imala je demokratski donji dom, koji je bio usporediv s najdemokratskijim na svijetu u to vrijeme. Ali i prava te demokracije imala su svoje granice. Cijeli nacrt sporazuma o konfederaciji imao je mane koje su se mogle očekivati od teksta koji je zadao Bismarck. Nije bilo povelje o pravima, nije bilo odvojenog sudstva, nije bilo prava izravnog ubiranja poreza, nije bilo imuniteta ni drugih prava za zastupnike izvan odaja parlamenta. Sjeverno-Njemačka konfederacija iz 1867. i savezi sklopljeni s njemačkim državama izvan te konfederacije bili su ključni u pripremama za konačni korak prema njemačkom ujedinjenju pod pruskom krunom i uvjetima. Godine 1870. Napoleon III. pas će u još jednu klopku koju će mu postaviti Otto von Bismarck. Rezultat će biti prusko-francuski rat koji će dovesti do proglašenja Njemačkog carstva. Za razliku od Sjeverno-Njemačke konfederacije stvorene 1867. Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Irske imalo je funkcionirajući parlament koji je vukao svoje korijene iz 13. stoljeća od Velike povelje sloboda iz 1215. Kroz stoljeća parlament je polako, ali sigurno, od monarha oduzimao dio po dio vlasti. Godine 1867. Ujedinjeno kraljevstvo već je dugo vremena bilo ustavna monarhija u kojoj je parlament odlučivao o donošenju zakona i o sakupljenju poreza. Ali jednu stvar Ujedinjeno kraljevstvo nije imalo. Za razliku od Sjeverno-Njemačke konfederacije, u njemu parlamente nisu birali svi muškarci stariji od 25 godina. Biračko pravo u Ujedinjenom kraljevstvu bilo je ograničeno na maleni broj ljudi. Enciklopedija Britanika u članku o povijesti Britanije 18. stoljeća ovako piše o tome tko je mogao birati 1720. godine u Velikoj Britaniji. Sve u svemu nekih 350 tisuća Britanaca moglo je glasati u 1720. godinama. To je bila u grubo jedna četvrtina odrasle muške populacije. Nije bilo tajnog glasanja i glasanje se odvijelo javno. Prema tome, mnogi su birači bili podložni utjecaju ili prijetnjama njihovih zemljoposjednika ili poslodavaca ili su ih podmićivali sami kandidati. Podmićivanje je bilo posebno rašireno u manjim biračkim okruzima gdje je često bilo manje od stotinu glasača, ponekad i manje od 50. Ti su okruzi znani kao džepni ili truli. U okrugu Malmesbury, na primjer, u engleskoj grofovi Wiltshire, bilo je samo 13 birača. Godine 1832. velikim reformskim zakonom pravo je glasa prošireno i biračko tijelo se tada povećalo za 57%. Ali to je značilo da se broj birača povećao za dvjestotinjak tisuća. Obrtnici, radnička klasa, dijelovi niže srednje klase, svi su oni bili izvan biračkog tijela. Godine 1867. novim će zakonom biti prošireno biračko pravo. Donošenje tog zakona predvodit će konzervativni političar, kasniji premijer Benjamin Disraeli. Njegova je namjera bila da se davanjem glasa mnogim radnicima, ali i obrtnicima i nižoj srednjoj klasi od njih učine novi birači konzervativne stranke. Tim drugim reformskim zakonom, donesenim 1867. broj glasača u Ujedinjenom kraljevstvu povećan je na 938 tisuća. Sve ove događaje iz 1867. pomno je pratio jedan Njemac rođen 5. svibnja 1818. godine u Triru, u Rajnskoj pokrajini. S obzirom da je tada Rajnska pokrajina bila u Pruskoj, taj Njemac bio i podanik Pruskog kralja. Nakon što je zbog sudjelovanja u revoluciji 1848. na 49. bio prognan prvo iz Pruske, onda iz Pariza, on se skrasio u kolovozu 1849. u Londonu. Taj će glavni grad Ujedinjenog kraljevstva postati njegov dom sve do smrti 1883. godine. Stvaranje Sjeverno-Njemačke konfederacije taj je prognanik vidio samo kao danji korak u širenju reakcionarne pruske hegemonije. Reformski zakon iz 1867. vidio je kao način da se kupi britanska radnička klasa. Taj će čovjek poput Bismarcka i dizraelija obilježiti 1867. godinu. Za razliku od njih, on će tu godinu obilježiti knjigom koja je počinjala ovim recima. Bogatstvo društava u kojima vlada kapitalistički način proizvodnje pojavljuje se kao silna zbrka roba, a pojedinačna roba kao njegova elementarna forma. Naše istraživanje započinje analizom robe. Roba je ponajprije izvanjski predmet, stvar koja svojim svojstvima zadovoljava ljudske potrebe bez obzira na to koje su vrste. Priroda tih potreba, bez obzira na to izviru li one primjerice iz želuca ili iz fantazije, ne mijenja ništa na stvari. Ovdje se isto tako ne radi o tome kako stvar zadovoljava ljudsku potrebu, da li neposredno kao životna namirnica, to jest predmet užitka, ili zaobilazno kao sredstvo za proizvodnju. Svaka se korisna stvar, kao željezo, papir i tako dalje, treba razmatrati s dvostrukog gledišta prema kvaliteti i kvantiteti. Svaka takva stvar cijelina je mnogih svojstava i zato može biti korisna po različitim stranama. Otkrivanje tih različitih strana i otuda mnogostrukih načina upotrebe povijesni je čin. Ime tog prognanika stanovnika Londone, Karl Marx te 1867. godine u Hamburgu bit će objavljen prvi tom njegove najutjecajnije knjige. Njezin naslov je Kapital. O tom Marksovom dijelu govorit ćemo u sljedeće dvije emisije Povijesti četvrtkom. Naš sugovornik je profesor dr. Žarko Puhovski. Ideja je od koje Marks polazi već negdje od 50. godina, od 52. točnije, od onom tekstu o nadnici profitu, u tomu da je kapital opći pojam koji određuje ono što se zove uvjete proizvodnje jedne epohe. Na jednoj razini kapital stoga odgovara Heglovoj logici. Heglova logika opet odgovara Tomija Kvincu Dente, et u biti i biću, koji odgovara Aristotelovoj metafizici i tako dalje. To bi trebao biti dakle, središnji tekst u kojem se daje pregled kategorija. Objedinjujuća kategorija građanskog razdoblja reprodukcije jest kapital. I o tomu Marks nema dvojbe, on već o tomu govori i u tekstovima iz 44. godine, zanim ranim radovima, ali od druge godine on je s time na čisto, dakle kad je kritika političke ekonomije ga dovela do tog pojma i on pokušava s tim pojmom kao sažetak dati onu kategoriju koja će značiti bit jedne epohe, odnosno uvjete njezine autore samo proizvodnje. To je bitna stvar koju on hoće pokazati i ona tomu stalno insistira. Karl Marx rođen je 5. svibnja 1818. godine u Triru. U vrijeme njegovog rođenja taj je grad zaobišao modern svijet. U njemu nije bilo industrije, željeznica će do Trira doći tek 1860. Nije on bio ni neko trgovačko središte. Seljaci iz okolice bili su presiromašni da bi u grad donosili proizvode kojima bi trgovali. Blizu Trira bila je dolina rijeke Mozel, u kojoj su još rimski legionari zasadili vinograde, ali vinari su u prodavanju svog vina zaobilazili trir U 18. stoljeću iz Trira je otišao i nadbiskup, koji se preselio u Koblenz na Rajni. U takvom Triru živjeli su Heinrich i Henrietta Marks. Karl bio najstariji preživjeli sin, obitelj imala devetoro djece. Heinrich je bio uspješan odvjetnik, Henrietta je došla iz Nijemenhena u Nizozemskoj. Marksovi su bili židovska obitelj, ali je Heinrich morao preći na evangeličko kršćanstvo kako bi mogao napredovati u odvjetništu. Karl Marx završio gimnaziju Triru. Za vrijeme njegovog studiranja pruska policija nadzirala je tu gimnaziju jer je sumnjala na protuprusku djelatnost. Nakon gimnazije Karl Marx upisao je studij na sveučilištu u Bonu. Njegove djelatnosti za vrijeme studija u Bonu ovako opisuje enciklopedija Britanika u članku o Karlu Marksu. Sudjelovao je u uobičajenim studentskim aktivnostima, borio se u jednom dvoboju, proveo je dan u zatvoru zbog pijanstva i razuzdanog ponašanja. Predsjedao je klubom koji je bio u sukobu s drugim društvima koja su imala aristokratsko članstvo i učlanio se u pjesnički klub koji se bavio nekim političkim aktivnostima. Za vrijeme studija Karl Marx je zbog svoje tamne puti dobio nadimak Maur. Boravci u bonskim pivnicama dovodili su do sukoba s drugim studentima. Obično bi se sukobljavali studenti iz Poranja sa studentima iz Pruske, koji su uglavnom bili plemići. Onaj jedini dvoboj sabljama u kojem je Marx sudjelovao bio je rezultat branjanja časti pred jednim pruskim plemićem. Heinrich Marx je vidio kuda sve to ide i Karla je odlučio premjestiti na studij na sveučilištu u Berlinu, tada gradu od nekih 300 tisuća stanovnika. Heinrich je očekivao da će ga sin slijediti u karijeri odvjetnika, ali sin se u Berlinu susreo s filozofom koji je napisao ove redke. Pupoljak iščezava u rascvjetavanju cvijeta i moglo bi se reći da cvijet opovrgava pupoljak. Isto se tako plodom očituje cvijet kao lažni opstanak biljke i kao njezina istina nastupa plod na mjesto cvijeta. Ti se oblici ne samo razlikuju, nego se i uzajamno potiskuju kao nepodnošljivi. No njihova tečna priroda pretvara ih ujedno u momente organskog jedinstva, u kojem oni ne samo da sebi ne protivurjeće, nego je jedan tako nuždan kao i drugi, a ta jednaka nužnost sačinjava tek život cijeline. Filozof koji je napisao ove redke Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ti reci dolaze iz njegovog dijela Fenomenologija duha. Godine 1818. Hegel je prihvatio ponudu da preuzme katedru za filozofiju u Berlinu, Na to je katedri naslijedio Johana Gottlieba Fichta. Hegelova filozofija brzo je zaokupila Karla Marksa. Hegel je generacije studenata, studentica nije bilo tada naprosto usisao on im je pokazao jedan svijet koji je funkcionirao po sebi i za sebe izvan onog realnog svijeta, u kojem se sve moglo urediti u kategorijama. U pojmovima u kojem apsolut kroz povijest kao razvoj svijesti i slobodi ili kao samo kretanje duha i tako dalje, pokazuje istovremeno povijest i filozofiju, istovremeno opisuje realnost na jednoj abstraktnoj razini i to je ono što je studente posebno impresioniralo, u određenom smislu riječi zadaje zadaće epohi. Hegel je primjerice u filozofiji prava pokušavao pokazati kako se razvija u toj legendarnoj tročlanoj dialektičkoj schemi teza, antiteza, sinteza, svjetska politička povijest. Kako se razvija svjetska povijest u predavanjima o filozofiji povijesti, a onda kako se razvija filozofija u predavanjima o povijesti filozofije. I u svima njima je zapravo pokazan razvoj do njega. Svi su filozofi, to je tamo potpuno jasno pokazano, poredani tako da oni korak po korak nekako mukotrpno pripremaju poziciju za Hegla. I onda naravno studenti to jako vole, sad su oni eto s Heglom na vrhu. Svi ti Platon i Kanti i kanti i tako dalje su jako puno napravili, jako puno znači, oni su bili sastavni dio razvoja do njega, odnosno do nas. Hegla se interpretira na paradoksalni način gotovo revolucionarno, ovo revolucionarno treba pod trostrukim navodnicima rabiti, jer u tadašnjim pruskim uvjetima to zapravo znači neku malu vrst odmaka od dvorske kamarile i njezine samosvijesti, do te mjere da se s jedne strane govori o zmajevom sjemenu Heglove filozofije koju bi Schelling trebao pomiriti, a s druge strane Hegel, to je možda najbolji primjer, drži predavanja tri godine za redom iz filozofije prava, 816. 17. i 18. u kojima ta dijalektika koju on rabi dovodi do pojma republike kao idealnog lika političke zajednice. Onda ga posjećuje jedan referent u ministarstvu obrazovanja koji kaže da su na dvoru dosta zabrinuti republikanskom propagandom koju Hegel širi. Ko je dvor, što je dvor, o tom niko ništa ne zna, na dvoru su zabrinuti. Hegel iduće godine drži predavanje koje onda izlaze 820. kao knjiga 21. filozofija prava o kojima ta ista dijalektika dolazi do pojma monarhije, koja je parlamentarna monarhija, ali je monarhija. Marksa je kao i mnoge druge studente Hegelova filozofija potpuno obuzela. U pismu svom ocu on je pisao kako noći provodi čitajući Hegelova dijela i razmišljajući o njima. Jonathan Sperber u Marksovoj biografiji ovako opisuje Marksovu obuzetost Hegelu. Marks je tada opisao svoje uvođenje u hegelijanstvo. Zastor je pao. Meni najsvetije je razderano i novi bogovi moraju biti uvedeni. Postavši upoznat s Hegelom od početka do kraja, čak još čvršće okovao sam se u suvremenu svjetsku filozofiju. Nakon što je dobio to nadahnuće, Marks je trčao poput luđaka u vrtu na prljavoj vodi rijeke Špre, trčao do Berlina i htio zagrliti svakog radnika koji je stajao na ulicama. Završio je pismo u uzvišenoj književnoj maniri, objašnjavajući kako je satima pisao – bilo je četiri ujutro i njegova je svijeća sagorila do kraja. Za oca je ovo pismo bilo znak za uzbunu. Umjesto da uči i sprema se za odvjetnika, njegov sin noći provodi proučavajući spise jednog filozofa. Predanost filozofiji dovest će i do sukoba oca i sina. Sukob će potrajati sve do očeve smrti 1838. Marks u Berlinu neće završiti studij prava filozofije i povijesti. Hegelova filozofija, druženje s mlado Hegelovcima, uzet će svoje. Karl Marx doktorirat će 1841. ali ne sveučilištu u Jeni. Doktorat je bio o razlici između Demokritove i Epikurove filozofije prirode. Upoznavanje s Kegelovom filozofijom bit će jedan od ključnih trenutaka Marksovog života. Karl Marx neće biti jedini koji će biti opčinjen filozofijom tog čovjeka. Dakle, on je za sebe smatrao da je jako hrabru stvar učinio kada je na molbu studenata da pokaže simpatiju sprem jednog bivšeg studenta koji je bio suđen na smrt zbog navodne revolucionarne aktivnosti, pristao na to da sjedne u čamac i da čamcem se obiđe mali otoči na kojem je bila tvrđa u je ovaj bio zatočen, a dvoje studenata drže dva fenjera pred licem, tako da je student onda napisao da umire pomiren sa svijetom jer je vidio drago lice profesora Hegla prije smrti. Dakle, to su odnosi koje doista pomalo perverzno danas djeluju, koji pokazuju taj neupitni autoritet. I velike glave, dva su klasična u tom pogledu momenta pokazano u filozofiji Markso i Kierkegaard s druge strane, koji su doista se razvili nasuprot Heglu, razvili su se u odnosu na tatu, u odnosu na filozofijskog oca i Hegel je to za njih bio. Marks od njega je pokupio četiri bitne stvari. A, ideju dijalektike, duše ona kod Marksa postaje dvočlana, ne tročlana, takozvana vekselvijakong izmjeničnog djelovanja dijalektike koja ima dva elementa, a ne čitav onaj e, zatvoreni model, jer veoma rano Marks želi izaći iz sustavnosti, odnosno iz sustava. Drugo, shvaćanje da se posao analize zbilje dovodi do pojma, završava time da smo nešto doveli do pojma. Mi imamo u svakidašnjem govoru u našem jeziku i u drugim jezicima, kad me netko nešto pita, mogućnost da kažem nemam pojma. To običajno znači ne znam o čem se radi, ali zapravo nemam pojma bi značilo ja mogu svašta reći o nečemu, ali ne mogu to podvesti pod neki pojam koji obuhvaća sve aspekte te recimo pojave koje se razgovara. Treće, on od Hegla preuzima, to naknadno tek svače, indirektno preko filozofije prava i literaturu nacionalne ekonomije, odnosno takozvane klasične ekonomije, koju je Hegel već naravno obavio, a Marx u svojim pokušajima kritike i filozofije prava, to je tekst iz 842. 43. kritika i filozofije prava uvod, na jedan put shvaća da njegova kritika Hegla ne dolazi do nekih rezultata jer je pred njim zadaća da obavi ono što je Hegel već obavio, dakle literaturu političke ekonomije, baca se na tu literaturu i onda se stvar okreće dalje i zapravo to je sad četvrta dolazna točka iz koje slijedi sve ono što je Marx dalje razvio. Iz neuspjeha kritike Hegla, odnosno insuficijentnosti, nedostatnosti Marksove rane pozicije da izađe s Heglom na kraj, slijedi zaključak da treba preći na kritiku političke ekonomije. I to Marksa dovodi do onoga po čemu će postati relevantan, svjetski poznat, kao netko tko je utemeljio, kako Engles posle kaže, veličanstveni revolucionarni pogled na svijet. Pet godina nakon smrti biološkog oca, Marx će krenuti u kritiku duhovnog oca, Georga Wilhelma Friedricha Hegela. Te će godine Marx u njemačko-francuskom godišnjaku objaviti kritiku Hegelove filozofije prava. U dijelu prilog kritici Hegelove filozofije prava, Marx će napisati jednu od rečenica po kojoj će biti poznat. Temelj religiozne kritike jest čovjek stvara religiju, religija ne stvara čovjeka. Religija je doduše samosvijest i samoosjećanje čovjeka koji sebe još ili nije stekao ili je sebe već ponovno izgubio, ali čovjek nije abstraktno biće koje se nalazi izvan svijeta. Čovjek to je čovjekov svijet, država, društvo. Ova država, ovo društvo proizvodi religiju, iskrivljenu svijest o svijetu, jer je ono izopačen svijet. Religijska bijeda je jednim dijelom izraz zbiljske bijede, a jednim dijelom protest protiv zbiljske bijede. Religija jest uzdah potlačenog stvorenja, duša svijeta bez srca, kao što je i duh bezdušnih prilika. Ona je opium naroda. Za vrijeme studija u Berlinu Karl Marx upoznaće takozvane mlado hegelijance, pristaše Hegelove filozofije, koji su radikalno kritizirali religiju i vladajuće političke odnose. Međutim, mladog hegelijancima bio je Ludwig Feuerbach, filozof rođen 28. srpnja 1804. godine. Za Marksa je Feuerbach bio i tekako bitan. Feuerbach je Hegelovu filozofiju smatrao kvazi religioznom i prihvatio je materializam. Feuerbachu materializam bit će posebno bitan za Marksa. Marks je imao jednu vrst poštovanja, ali i u stanovitom smislu reći konkurentskog odnosa spram Feuerbaha, kad je vidio da se u odnosu na Hegla i mlado Heglovce trebao posebniti, on s jedne strane kreće u veoma oštru kritiku mlado Heglovaca, s jednim, gotovo bi se reklo, dirljivo naivnim obratom u kojem on kaže u tim ranim tekstovima, njemačkoj ideologiji prije svega, mlado Heglovci ostaju na razini abstraktnog čovjeka kao subjekta, a radi se o tomu, i to on hoće pokazati kao svoju poziciju, da se okrenemo konkretnom čovjeku. Ono što on u toj zapuhanosti mladalačkoj i kritičkoj ne vidi, konkretni čovjek je jednako tako abstraktna sintagma kao i abstraktni čovjek kad ih ovako izgovaramo. To što ja kažem da ja govorim o konkretnom čovjeku, a vi o abstraktnom, ne mijenja puno na stvari, mi opet govorimo o, u pojmovima. On će kasnije u kapitalu govoriti čovjek Petar i čovjek Pavao da bi implicirao tu konkretnost, ali opet ostaje na razini kategorije. Nešto slično je problem s Feuerbachom. On hoće reći da Feuerbach ostaje na toj razini abstrakcije i drugo ostaje na razini materializma koji je u ime očuvanja materialističke naspram idealističkoj poziciji zapravo odustao od dijalektike. On bi htio u stanovitom smislu riječi, jer mladi ljudi veoma često imaju te enormne, neiscrpive ambicije, neizvedive ambicije, čega ako tako mogu reći, on bi htio na neki način prodrmati taj Feuerbachov materializam s Heglom dijalektikom, odnosno prizemljiti Hegelu dialektiku svojom interpretacijom Feuerbachovog materializma, dakle htio bi izaći iz jednog i drugog i stvoriti nešto treće. Tu se ponaša opet u Hegelovoj dialektičkoj maniri. Feuerbach nije bio samo bitan zbog svoje kritike religije i materializma. U vrijeme revolucije iz 1848. koja je zahvatila gotovo cijelu Europu, on je za mnoge njemačke revolucionare bio heroj. Marks će o njemu napisati jedno od svojih poznatijih dijela, teze o Forbahu. One započinju kritikom njegovog materializma, a završavaju još jednom čuvenom Marksovom rečenicom. Filozofi su svijet samo različito interpretirali. Radi se o tome da se on izmijeni. Marks će pokušati mijenjati svijet 1841. kada se vratio kući u Trier. Prvo je morao riješiti obiteljske probleme nastale očevom smrću. Onda se upustio u novinarstvo. U siječnju 1842. skupina investitora uložila je u pokretanje rajnskih novina. Inicijatori pokretanja novina bili su Robert Jung i Moses Hess. Novac za pokretanje novina došao je od mladih poslovnih ljudi koji su smatrali da su najtiražnije novine u Porajnju, Keonske novosti, glasilo zatvorene klike koja je povezivala industrijalce, bankare, katoličku crkvu i lokalne vlasti. Investitori u rajnske novine bili su uglavnom protestanti, poslovni ljudi koji su se smatrali došljacima. I pruska je vlada tu vidjela svoju prigodu. Keonske novine bile su prokatoličke i protupruske, Možda će rajnske novosti biti drugačije. Brzo će pruski cenzori shvatiti da su se gadno prevarili. Već u siječnju je Marks počeo pisati za rajnske novosti. 15. listopada 1842. postao je urednik tih novina. A uvodnicima nije štedio pruske vlasti, ali i druge stupove poretka. U jednom od uvodnika Marks se pozabavio kažnjavanjem siromaha koji su skupljali suharke i palo drveće u šumama u privatnom vlasništvu i zato bivali kažnjavani. Mala, drvena, ograničena, sebična duša interesa vidi samo jednu točku, točku u kojoj je povrijeđena. Slično neotesanom čovjeku koji primjerice prolaznika drži najinfamnijom, najopakijom kreaturom pod kapom nebeskom, jer mu je ta kreatura stala na kurje oko. On svoje kurje oči pretvara u oči kojima vidi i prosuđuje. Od jedine točke u kojoj ga prolaznik dotiče, čini on jedinu točku u kojoj bit tog čovjeka dotiče svijet. Da kako nekimu čovjek može stati na kurje oči, a da time ne prestane biti čestit, da pa će izuzetan čovjek. Kao što čovjeka ne smijete prosuđivati prema kurijim očima, tako ga ne smijete prosuđivati očima svoga privatnog vlasništva. Pišući za rajnske novine, Marks je raskrstio sa mladohegelovcima i idealizmom. Oni su bili od malo koristi u borbi s pruskom cenzurom ili u pitanjima siromaha. Mladohegelijance Marks je počeo smatrati ljudima koji uživaju samo u šokiranju vlade i stupova društva. On je shvatio da treba raditi na tome da se tako nepravedan svijet promijeni on proživljava nešto što je bilo dosta tipično za tu generaciju. Oni su mladi, oni su nezadovoljni, oni se bune na političkoj razini. Onda on u tim novim rajnskim novinama piše recimo seriju članaka o kažnjavanju zbog krađe drva. Tamo siromahe, skitnice i tako dalje hvataju i egzemplarno sa deset i više godina zatvora kažnjavaju ljude koji su ukrali hvat drva. I njega ta priča o tim siromasima koji su nastradali zato što su nešto sitno ukrali dok s druge strane bogataši žive kako hoće, o siromasa koji su ukrali pod navodnicima jer nije jasno kako je šuma opće postala nečijim vlasništvom pa se onda to može kao privatno vlasništvo tretirati, dovodi do jednostavnog pitanja s kojim on ima godinama puno kapanja. Pitanje glasi kako to da siromašni i e, bogati ljudi koegzistiraju kako to da se ne može uspostaviti neka barem manje nepravedna, ako već nepravedna situacija koja bi se te razlike smanjile. Nakon dosta godina, negdje oko komunističkog manifesta, dakle 47. 48. on uviđa jednu veoma važnu stvar, a to je da ne postoje siromasi bogataši, nego da su to dvije strane istog društvenog lika. Dakle, moje bogatstvo jest uzrok i rezultat tuđeg siromaštva. Moje siromaštvo jest uzrok i rezultat tuđeg bogatstva. Dakle, ja ne mogu reći kao bogataš ću nekom pet nečega, 50 nečega da mu bude ili da je bude lakše, jer ostaje proizvodnja bogataša i Mark Marks je 43. četvrte kad se bavi kritikom Hegla i onda tim rukopisima koji se bave nacionalnom ekonomijom, takozvanim pariškim rukopisima ili manuskriptima, upravo bavi prije svega, to je možda ključni pojam, iako svi govore o otuđenju, ali ključni metodički pojam kojim se on bavi je proizvodnja. Kako se proizvodi otuđeni čovjek? Dakle, on ne ostane tomu da naprosto oplakuje otuđenog čovjeka, iako ima takvih formulacija kako je to oštećena egzistencija, kako će kasnije to fino sažeti Adorno, nego on govori o tomu da je problem ustanoviti što proizvodi otuđenje. Ili još bolje, kako čovjek sam sebe kao otuđeno biće proizvodi u svijetu koje tako postavlja druga reprodukcija, odnosno proizvodnja nije moguća. I to je njegovo dijalektičko poimanje zbilje. Dakle, on se ne zabavlja i zauz, ne zabavlja temom ili ne zaustavlja na temi koja glasi bogati naspram siromašnih, nego upravo na temi kako proizvodimo bogatstvo, kako proizvodimo siromaštvo. Dakle, za njega proizvodnja nije naprosto štancanje, kako bi se reklo svakedašnjem govoru ili šljaka, dakle rad u ovom e, proizvodnom smislu riječi, nego je proizvodnja društvenih odnosa i društvenih karaktera, odnosno karakternih likova, kako on to kaže. Ruske vlasti nisu dopustile da rajnske novine dugo izlaze. Zabranile su ih. Marks je onda s liberalnim hegelijancem Arnoldom Rugeom pokrenuo časopis Njemačko-francuski godišnjak koji je izlazio u Parizu. U lipnju 1843. Marks se nakon sedam godina dugih zaruka oženio sa Jenny von Westphalen. Ona je dolazila iz ugledne obitelji koja je dala niz časnika i visokih činovnika. Njezin otac, sljedbenik francuskog socijalista Saint-Simona, volio je Marksa, ali njezin polubrat postaće jedan od najreakcionarnijih pruskih ministara unutrašnjih poslova. Četiri mjeseca nakon vjenčanja Karl i Jenny otišli su živjeti u Pariz, tada sjedište socijalističkog pokreta u Europi. U Parizu Marx postaje revolucionarni komunist. Upoznaje radnike udružene u niz komunističkih organizacija. Njihove ideje smatra grubima, ali ga oduševljava njihov karakter. Marx piše da tim ljudima bratstvo među ljudima nije samo fraza, već životna činjenica. Njemačko-francuski godišnjaci nisu dugo bili objavljivani. Marks je u veljači 1845. na zahtjev pruskih vlasti protjeran iz Francuske. Odlazi u Brisel i tamo počinje blisko surađivati s čovjekom s kojim se sprijatelji u Parizu. Ime tog čovjeka je Friedrich Engels. Taj dvojac piše svetu obitelj i njemačku ideologiju. U lipnju 1847. Liga pravednih, tajno društvo sastavljeno uglavnom od njemačkih radnika, sastalo se u Londonu i odlučilo da će napisati politički program. Zamolili su Karla Marksa da ga napiše. On je s Engelsom počeo pisati program u prosincu 1847. Do siječnja sljedeće godine program je bio napisan. U međuvremenu Liga pravednih promijenila ime u Komunistička liga. U tom političkom proglasu pisale su i ove riječi. Povijest svih dosadašnjih društava je povijest klasnih borbi. Slobodnjak i rob, patrici i plebejac, baron i kmet, cehovski majstor i šegrt, ukratko tlačitelj i potlačeni stajali su jedan prema drugom u stalnoj suprotstavljenosti, vodili neprestanu, sad prikrivenu, sad otvorenu borbu koja je svaki put skončala revolucionarnom preobrazbom društva ili pak zajedničkom propašću sukobljenih klasa. Moderno građansko društvo proizašlo iz propasti feudalnog nije ukinulo klasne suprotnosti. Naša epoha, epoha buržoazije, odlikuje se ipak time što je pojednostavila klasne suprotnosti. Cijelo društvo cijepa se sve više i više na dva velika neprijateljska tabora, na dvije velike međusobno izravno suprotstavljene klase, buržoaziju i proletarijat. Marks je međutim upravo iz rukopisa pariške faze, dakle pariških manuskripata, shvatio da nije čak niti dovoljno epohu, dakle naše vrijeme, njegovo vrijeme tadašnje analizirati, jer se postavlja pitanje kako je do toga došlo, kako je to naslo. Opet ovo pitanje proizvodnje. Povijest znači proizvodnju odnosa u različitim epohama. Onda on govori, imate onu formaciju u komunističkom manifestu, imamo robove, robovlasnike, imamo kmetove feudalce i sad imamo radnike i kapitaliste. S jedne strane radi se o istoj vrsti odnosa, s druge strane radi se o potpuno različitim odnosima tim epohama, ali meni je, kaže Marks, važno da vidim kako se to razvijalo od robovlasništva do kapitalizma. Negdje u toj fazi iza 47. 48. on mijenja i shvaćanje pojma socijalizam. On je do 47. 48 što obično interpreti zaboravljaju, socijalizam smatrao literaturom, teorijom. I zapravo građansko društvo smatrao jednom fazom, kako to Hegel ima, u razvoju ideje. Kod Hegla imate obitelj, građansko društvo, država kao sastavni dio trijade. Od 1948. godine Bürgerliche Gesellschaft ili građansko društvo označava kapitalističku epohu, postaje povijesna odrednica, a ne više metodička koja označuje svaku fazu, jer u varijanti do 48. građansko društvo može postojati u antici kao sfera proizvodnje bez obzira na posve drugčije odnose. I kad postaje jasno da je građansko društvo za njega ta epoha o kojoj se radi, dakle epoha kapitalizma, onda socijalizam ostaje s jedne strane oznaka literature i teorije, a nikada za njega nije buduće društvo. On će imati u kritici Gotskoga programa iz 1875. godine govor koji se svodi na sljedeći. Imamo kapitalističku fazu, unutar koje dolazi do zagušenja koju će u kapitalu pokazati, samog kapitalističkog načina proizvodnje, koji predstavlja objektivni uvjet za revoluciju. Subjektivni uvjet jesu radnici organizirani u radničku organizaciju, stranku, kako to hoćete nazvati. Oni uvode prijelazno razdoblje između građanske i nove epohe koje je određeno diktaturom proletarijata. I nakon tog građanskog društva pa priraznog razdoblja dolazi prva i druga faza komunizma. To je Marksova schema razvijena 1875. godine. Početkom 1848. u Europi je izbila revolucija. Marks nije namjeravao stajati skrštenih ruku, ali nisu to namjeravali ni vlasti. Belgijska policija odlučila je poznatog revolucionara izbaciti iz zemlje. Pariz je možda bio središte revolucije, ali Marks je odlučio otići u svoje porajnje. U lipnju 1848. počele su izlaziti nove rajnske novine. Marks je na njihovim stranicama pozivao na uspostavu ustavne demokracije i na rat protiv Rusije, koja je predvodila gušenje revolucije. Kada je pruski kralj raspustio skupštinu u Berlinu, Marks je pozvao na njegovo svrgavanje i oružani otpor. Poslovni ljudi koji su podržali pokretanje novih rajnskih novina sada su se uplašili kuda sve to ide i povukli su potporu novinama. Marks je uhićen. Jedna od optužbi bila je poziv na neplaćanje poreza. Na suđenju Marks se branio tvrdnjom da je pruska kruna krenula u nezakonitu kontrarevoluciju i da je onda otpor tome zakonit. Porota ga je oslobodila od svih optužbi. Ali jedno je bio sud u njegovom poranju, drugo su bile pruske trupe koje su slamale jedno po jedno središte revolucije. Bližio se i kraj novih rajnskih novina. Jonathan Sperber piše. Zadnji broj, datiran 19. svibnja 1849. tiskan je u revolucionarnoj crvenoj boji. Enormno popularan, on je iznova tiskan i na kraju se prodao u 20.000 primjeraka. Bio je to zadnji čin ustaničkog prkosa. Pozivao je na oslobođenje radničke klase i predvidio je budućnost s revolucionarnim terorizmom i ratom s ruskim carem. Isti dan, kad je izašao taj zadnji broj, Marks u pratnji obitelji, Engels i drugi politički suradnici napustili su Keln, izašli su s pruskog teritorija putujući na jug uz rijeku Rajnu, vjerojatno parnim brodom. Iako sigurno nije očekivao da će biti dugovječno, izgnanstvo će biti Marksova sudbina do kraja života. Karl Marx i njegova obitelj otišli su u London. On će im biti dom do kraja života. U Londonu će Marx desetljećima raditi na svom glavnom dijelu, kapitalu. Marx počinje rad na onom što je poznato kao kapital, 856. 57. godine. Rukopisi su iz 57. 58. godine objavljeni pod nazivom Grundrisse, dakle temeljni nasrt za kritiku političke ekonomije, istovremeno izlazi kao jedan komadić malo čas spomenuti tekst uz kritiku političke ekonomije. U prvoj fazi to tekst, ovaj uz kritiku političke ekonomije iz 859. dobro pokazuje, on je zapo jednoj vrsti kategorijalne gigantomahije. To su nekakvi ogromni termini, ogromne oznake proizvodne snage, proizvodni odnosi, suko proizvodnih snaga, proizvodnih odnosa koji dovodi do revolucije. Tu nema ni, klase, ni pojedinaca, to su sve neki teški povijesni pojmovi koji eh, hoće pokazati ono što će se kod Lasala zvati gvozdenu nužnost da se neke stvari dogode. Oni sam piše kad govori o kapitalu u pismima Englesu, recimo, pa djelomično u predgovoru prvom tomu, u drugom izdanju prvog toma, da vidi sebe u paraleli s Darwinom upravo zato što otkriva zakonitosti razvoja povijesti. Jedna frakcija interpreta Marksa će onda kasnije zastupati jednostavnu tezu. Mi, nastavljači Marksa, recimo njemački socijaldemokrati, Ucki to u jednoj fazi govori, radimo njegovim slijedom na zaoštravanju unutrašnjih protuslovlja kapitalizma, dakle na razvoju kapitalizma, kako bi onda došlo brže do njegovog pada. Mladi Karl Korš, tada radikalni marksist koji e, naprosto prezire okljevala, kako ih on naziva, iz socijaldemokracije, kaže Kautski društva, prije svega Bernstein, pa onda i Kautski koji je to na koncu prihvatio, koji je najprije bio protiv Bernsteina, prihvaća interpretaciju po kojoj je socijaldemokratska stranka zapravo neka vrst astronomske sljedbe koja se bavi time da odredi kada i gdje će se najbolje vidjeti pomrći na mjesece da se svi tamo nađu u pravom trenutku. Dakle, treba reći kad će kapitalizam propasti da mi budemo tamo i da onda to iskoristimo za stvar radničke klase. To je karikaturalno razvijena jedna crta koja međutim doista kod Marksa postoji. Ta ideja da se tu radi o nekom objektivnom znanju povijesti koje će onda subjektivne snage u toj klasičnoj dijalektičkoj podjeli morati moći iskoristiti ako budu odgovarajuće organizirane kao proletarijat, odnosno proletarska e, klasa. U nastojanju da to radi, 859. godine, on istovremeno vidi da to ne može odgovarati realnosti, to jest da se mora postaviti pitanje, tako da kažem, na najjednostavnijoj novinarskoj razini. Što se događa pritom s ljudima? Sve se ruši, imamo zemljotres, kuće su srušene, nema struje, nema plina, eksplozija, ovo ono, ali osim što su kuće srušene i znatno prije toga je pitanje možemo li iz ruševine zvuči ljude. Na koga će pasti te ruševine? Što se dogodilo s tim ljudima prije u tim kućama kad su bile u redu i što će se s njima dogoditi kad se kuće počnu rušiti, dakle kad bude revolucija? Godine između 1850. i 64. bile su za Marksa i njegovu porodicu teške. Marks je radio, ponekad je pisao i za šest dnevnih novina i časopisa. Samo u šestom desetljeću 19. stoljeća Marks je za New York Tribune napisao 457 članaka. Mnogi od njih bili su i članci za prvu stranu. Ali to su ipak bile godine siromaštva i smrti. Carl i Jenny su u London došli s dvije kćeri. U Londonu im se rodilo još djece, ali samo je još jedna kćer preživjela. Marksa je skoro psihički dotukla smrt sina Edgara Leguida, koji je umro u svojoj osmoj godini, najvjerojatnije od posljedica poknuća slijepog crijeva. U tim godinama Marks je kao novinar najviše pisao o tri događaja. Krimskom ratu, koji je za njega bio pravi primjer pokvarenog svijeta, kako međunarodne politike, tako i unutrašnje politike u zemljama sudionicama tog rata, o opijumskom ratu i britanskom učušćivanju vlasti u Indiji, to je za Marksa bila potvrda globalnog dosega kapitalizma o kojem je već pisao u komunističkom manifestu, te o posljedicama prve svjetske velike ekonomske krize iz 1857. Ona ga je uvjerila da je kapitalizam nestabilan sistem koji radi na svojoj propasti. Kapital je kruna svih tih proučavanja kapitalizma, govori profesor dr. Žarko Puhovski. I on se dakle prvo bavi time da pita kako su ljudi živjeli kad je sve bilo u redu u kapitalizmu. A da bi to mogao razviti, imajući na pameti tu Heglovu metodu, on pokušava dovesti tu fazu, tu epohu povijesnog razvoja do pojma. Tu je veoma interesantna metodička paralela koja se veoma rijetko uzima u obzir, po mom sudu očito na dijelu. Koliko god se govorilo o paraleli eh, Marksovog kapitala i Hegelove logike, naime, meni se čini da je po intenciji važnija paralela, koliko god to paradoksalno zvučalo, sa estetikom. Na jednom mjestu, na samom početku estetike, Hegel kaže po svojem najvišem određenju. Umjetnost je uvijek nešto prošlo. Zašto? Jer je u njegovom modelu umjetnost ispod filozofije, dakle duh je prošao kroz umjetnost da bi došao do filozofije i doveo umjetnost do pojma u filozofiji. Onog časa, dakle, kad smo neki pojam, pa onda i neku epohu, osvijestili kao pojam, dakle opojmili, to je postalo prošlost. Marks, nastojeći dovesti svoju epohu, koja još uvijek traje uspod rečeno, do pojma, do pojma kapitala koji je objedinjujuća figura, hoće nju interpretirati kao prošlost. On sebe doživljava, opet paralela sa Darwinom, kao nekako gleda nekakva bivša bića, kao nekog arheologa koji je dovevši do pojma jednu epohu, jedan način reprodukcije društvenog života, kako bi on rekao, završio s tom epohom. U vrijeme velike ekonomske krize koja je počela 1857. godine, Marx je počeo pisati dugo planiranu raspravu o političkoj ekonomiji. Kako to piše Jonathan Sperber u svojoj biografiji Karla Marksa, taj se rad pretvorio u četvrt stoljeća dugu empirijsku, teorijsku i matematičku odiseju – za svog života Karl Marx doživjeće da mu se tiska samo jedna opsežna knjiga, rezultate Odiseje. U Hamburgu 1867. bit će objavljen prvi tom dijela pod naslovom Kapital. O sadržaju i važnosti tog dijela govorit ćemo i sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimio Luka Pavelić, urednik i voditelj Dario Špelić. Hrvatski radio 2017. godina.